ene lagun zinegile bat iagitu zeiona kuntatu nahi deiziet. Lagun zinegile horrek, ni bezala sibeotar eta ni bezala emazte denak, dila urte zumait sibeoko kantia ibuzko lan bat jamantzian. Lan hortan agertzen ginen sibeoko kantai eta musika sumait. Eta bertan sibeotar uskaldun uskaltzale zumait, frantsez ez mintzoa ez zien. Zergatik frantsez ez mintzo zien. Gueluraldien egoera sozio-linguistiko intimo-historiko-politiko komplikatu juntan, harreman zumait uskaz egiten beitia, eta beste zumait frantsesez. Kulturen arteko txoke harreman borroka ustartzen ahasketa hel luralde juntan, harreman zumait frantsesez egiten behitia bai, uskaz egiten ahaldiatek laik. Bena ahalke, ohidua, alferkeia, elebidun tarsun, desberdin, inkonsiente, komplikatu batengatik, frantsesez egiten beitia. Gueluralde juntan, beste harreman zumaituskaz egiten dia, frantsesila leratzeko salbuespen tipi batek gu egizatarzuna salbatzen ahallukilaik. Gatza. Gatza. Gatza. Euh, je parle pas basque. Et moi je parle pas français. Jakin behar da parekuak estilaik zue hizkuntzen telegatzen, horruaz mintzatuike estila hobekien telegatuko. Eta hola, jarresiak ezagiz, gerta daitekila euskaldunen bizia minibat gatsil bilhakadadin. dadin. Bena ez da hau gu egunko afea. Gu egunko afean, enelagun zinegile horren filmak, iparaldeko euskal zinema jeialdi eder batian programatuik izan behar zian. Bena filmaso egin ondun, jeialdiko antolazalek erantzioien, etziela programatuko. Bertan uskaldun gentia frantxez ez mintzo behitzen. Beak ihardetsi zeien, jala zela filmatzerakuan, hizkuntzen haitia libre utzi zila. Guel uraldian egoera sozio-linguistiko, intimo-historiko, politiko komplikatu hunek, libre usten gutian henian noski. Gentia alkarizketatzen zian anaia, frantsesez gustoragoa izela, eta ondoioz gentia frantsesez aizitzaiola. Eta beak zinegile bezala, alkarrizketa zatiak ez zutila hizkuntzaen abea haitatu, bena bai erranik zenaen abea, zentziaen abea. Eta hara, enelagun zinegilien filma jeialditik kanpo gelditu zen. Eta antolazalek errantzioen pena zela. Oso filma edera behitzen, eta jeialdiko ikuslegoak maithaz ezakilako segur pena egan iparaldian eginiko filmak guti baitia, eta udela emazte batek, eta udela sibeotar batek. Filma jeialditik, kampo. Zentzuhun ezote? Zentzuraz? Hene ustez filma horrek programatuik izan behar zukian. Euskal gehi bat ibuz, Euskal egile batek eginiko filma behitzen, nahiz eta barnen Euskal dunak Euskaz eta frantzezez mintzozien ondotik antolazaleak hizkuntzen ez da bada pausa zezakien, interesgarri zitekian, beharrezkoa. Horaldiz ez interesgarri izan, bortitza izan da. Hene iduiko ez du deuzekai, elki baizik, eta kesia erein. Be ondoko filma entako, hene ber lagun zinegile horrek, ni bezala emazte eta ni bezala sibeotar denak, ikastola batetako hauren nurtarzunaen jaikuntza filmatu nahi izan du. urtez urte. Kampoko atxeden aldiak filmatuz. Be filmaentako off botzaen idaztia ilotu denian, argia gertu zaio, horrek uskaz izan behar zila. Beae ikastolatik iganik da, kampotik jiniko familia batetako alhaba, eta uska haentako gehien bat eskolako hizkuntza izan badae, eh? eta arteta idoi bat traketsa balin badue, eh? senditu du heben uskaz izan behar zila. Heben bezentzu guzia hartzen zila. Paizeko filma ekoizliai lehen aldikotz lana jakutsire jolaik, gizonak ez du behaitia hunartu. Zergatik uskaz. Frantsesa izu. Frantses telebistak programatuko du. Ipar euskal herria frantzian da. Gizon hori, Beuskal jatorrizko paristar-paristartu ikuspuntutik, oso artifiziala iduitzen zeion, botz of hoi, uskaz izan zedin. Eta ene ber lagun zinegile hoi han. Uskal herrian haen filma batetako elhezumait frantsesez izan diatekila defendatu behar izan onduan, haen beste filmako botz of, uskaz izan zedin defendatu beharian. Eta defendatziak hausitu du. Botzof hoi, frantzez kate nazionalian, uskaz izanen da, azpitituliekin. Borroka bat jabazidu. Hene galtua hau da. Eta itzineko filmai, psikorigiditate linguistiko antzutik hat. Nuiz zabaltuko zeitzo ipar euskal herriko jeialdi eder hartako bortak.